Bismillah. Da li se čujemo? Šeh, da me čuješ? E, mašala. Mi idemo, inša Allah, nastavljamo sa našim druženjem, sa šehom Imadom Elmisijem, sa pitanjima i odgovorima. E, mi smo došli do 22. pitanja koje glasi Kakav je šerijatski status osoba koje briju bradu, ne nose kapu, puštaju hlače ispod članka, ali ne iz oholosti i nose tijesnu odjeću? Bismillahirrahmanirrahim. Što tiči brada, ima hadis koji ima naređenja da puštiti brada i skratiti brkova. To je za muškarac, to je jasno. Znači čovjek koji brije brad koji je činio grije. Razumijete? Ima velike razlike iza muškaraca i žena. žena. To je a, suprotno Allahova priroda za insana, razumijete? To je muškost. Pa, ali način, razumijete, musliman ima lijepa brada, tako, a iskrati mu brkova, razumijete? A što se tiči, a, što se rekao, ima ovaj, halač, a, kapa ne obaveza, kapa ne obaveza. Ali lijepo da imaš na glava kad klanjaš, ali ne obaveza, razumijete. Treći, oko halača, ako ne od uholost, to je makruh, razumijete. Ali ako od uholost, to je haram i vodi do vatra. To je učinjaci kažu. Pa ako tvoja hlača duži od, od, od, od, kako se kažu, stopala, razumijete, pa to je, to je to je mekruh ako ne od oholosti. Allah najbrzna. E, da te Allah nagradi šejh, idemo na sljedeće pitanje. E, koliko je, 23. pitanje. Koliko je autentično praćenje namaskih vremena i svetih mjeseci iz takvima Islamske zajednice Bosne i Hercegovine. Bismillahirrahmanirrahim. Sve u redu kod vas. Nisam vidio neki a, greška o tome. Osim ima neki, kad budi leto, ima nešto travnik, pod naziv travnička jacija. Pa ljudi neće da, da čekaju dugo jacija, pa klanio i za sat i po na osnovu neke priča koje kaže ime neki stari anim koji tako reo, rekao ja nisam vidio osnov za ovu fetvu razumijete to je to je nešto vezano za travnik i neki mjesto Zrnice, tako. Ali o, o globalu, mi smo bili u Bosni, klanjamo na vrijeme, sveti mjesec u redu, pa nema, nema ništa od toga kao, kao greška, Allah najbolje znate. 24. pitanje. Da li je dozvoljeno gledati u avret žene bez seksualnih požuda ukoliko smo du, u, u nuždi? Da komuniciramo sa ženom koja je nepropisno obučena, na primjer studentu, profesorcu, radni kolega u kolegicu i sl. Bismillahirrahmanirrahim. To je nešto od iskušenja, pogotovo kod vas. Pa kako ću vam reći, čovjek neće da radite neće ni fakultet. Pa ja kažem, kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala, فَتَّقُوا اللَّهَ مَسْتَطَعْتُمْ Bojite se Allaha koliko vaš mogućnost. Pa pokri, uberi, uberi dvoj pogled koliko dvoj mogućnost. E, I, i pokaži njima da ti ne voliš da njima gledat, razumjeti koliko dvoj mogućnost. Pa koliko imaš strah poštovanje Allah, Allah će ti dati izlaz. Pa koliko dvoj mogućnost odali od toga, i dati Allah pomogni i sve nas, jer to iskušenja ne samo u Bosna i Sugitije. A sam sa sam rekao, najviši sam vidio džahnemlje od džena, da Allah salam. Pa da Allah nas pomogni i uputi naša ženu. Allah najbolje te Allah nagradi. Šejh, idemo na sljedeće pitanje 25. Možete li pojasniti termin različiti rivajeti? Da li se to odnosi na različitu poslanikovu sallallahu alejhi ve sellem praksu ili na različito memorisanje hadisa od ashaba? Bismillahirrahmanirrahim. Jeste. A što se razlika u rovaje? Zbog dvi stvari, ili dva stvari. Ashabi su možda saglasli oko iznačenja, ali razlikuju o riječ. Oni su shvatili šta je rekao postanika, ali, ali kad su prinijeli, neki koristi drugi riječ, razumijeti. Pa oni ispriču priču šta je rekao poslanik za sve na osnovu značenja, razumijete. Pa to je rekao, kaže riječ, recimo, kaži, a on kaže rekao, razumijeti. Pa to je samo, oni oba shvatili značenje kako treba, ali kada je i prenio šta rekao poslanika, je rekao po značenje, razumijeti, to je prvi. Drugi razlog, razlika u oba stvari, u riječ i u značenje. A to se desilo neki e, primjer kada je rekao, recimo, e, Abdullah ibn Omar, da i mrtav može biti kažnjavan zbog plakanja njegovi, razumijete? A i Aisha rekla, što je to? Kako da budi kažnjavan, a sad oni umru već, kako da ima njega još kazne, razumijete? Pa vidi, oni je e, ustala suprotno ovaj na razum, jer ima kuranski ajet koji je rekla wa laysa lil insani illa ma samo što je on učinio insan samo će biti upitan. Ali učenjaci hoćete da, da e, sastavi oba mišljenja hadisa i mišljenja Iša radijallahu anha, pa kažu to je možda, jer hadis ispravan, pa kažu možda taj mrtav uporučio pred njegovu smrti da tako radi svoji kad umrim praviti tako, tako dalje, pa naravno bit će upitan za to. Razumijete, draga braćo, pa razlik razmulađenja u rovajet, u hadis, da ili porazumijevanja. Sve su shvatili, ali prenijeli razumijeti kako su shvatili, razumijeti. Pa nađiš neki razlika u izrazi. Ali oba strana su shvatili kako treba. Ali u izraz, svaki izrazi na iznačenje. Drugi možeš naći iznačenja i riječ razlika, pa kako sam rekao ovu primjer, na osnovu pamtenja isto možda neki zaboravljaju nešto, tako se desilo sa nekim ashabima. Allah najvori. Evo da te Allah nagradi. Šeh 26. pitanje. Šta se sve podrazumijeva pod halal mesom? To jest kako ćemo raskovati u prodavnici koje je meso halal, a koje nije? Bismillahirrahmanirrahim. To je prvo da znamo šta znači halal misu. Halal misu to je životinja koje je dozvoljeno da mi jedimo e, njegov, njezim meso, kao kravo, kao e, ovac, šta je znam. Znači, dozvoljena neke životinja na način, šarijanski način. Kako, šer, šta znači riječ je halal? Razumiješ da mi zaklenimo u ime Allaha, s bismillatom, znači u grlu, razumjeti i idi da li ima dva vena koji je poznati kad ti zaklati. Da mora kod grlo ovaj i za grlo, ne znam kako se kaže kod vas, a idi još do oba vena koji vi vidite kada koli, kolite kravu. Razumjeti? Znači, to je način šarijanski način. Pa o, svaki narod ima svoj mentalitet oko toga. Pa mi razumijemo oko toga. Ja kad ulazimo u neki e, u neke država je pitan mesar. Kako vi koliti? Razumijeti? Pa kažemo kolimo tako, onako razumijeti. A još kad kažemo halal mislim, znači ko je zakla, ko je zakla jedan musliman ili jedan od ahlu kitabija, riječ ahlu kitabija znači e, krišan ili jevrije. To je Allah, to je sa koncizu učinjaci da dozvolimo jedimo njehov meso kada oni koliju sa naš, isti naš način, razumijete? Dobro, kad neki od muslimana ili ahlu kitabija, ovo je riječ isto važno, zaboravi da kaže riječi bismillah, zaboravi. Ili ne zna, pa njegov mjesto je halal da jediš. Razumijete? Ali ako namirno, to je druga priča. Razumijete, braću? Ako namirno pusti bismillah, to je nešto drugo, pa a, mi smo sad shvatili šta znači halal mjesto. Pa ti idi da pitaš mesa, kako vi koliti? kolimu, tako dalje, tako dalje, dobro, u a ti jedeš bez problema. A ja u Bosne idem bez problema, posebno kod muslimana, jer ja znam kako oni kolim, razumijete. A bila je tema oko bištoli, da oni koristi neki poseban bištoli da obiji kravu prije njehova ne, zaklanje. A to je bištoli ne cilj da ubi kravu. To je cilj da gubi svijest kravu da može da vi kol, zaklati ili koliti. Razumijete, braća i sestra. Uh, znači da gubi svijest. A ako krava umri prije klanja, naravno to je će biti mrlina, e, lešina koju ne smiješ jest. Ali način nije klanja, kako sam e, zna, da oni udari pištoli, da gubi svijest krava, da bude lako njima e, zaklata. Zamijete, braću, da to je značenje halal mislu Allah najbolji zna. 27. pitanje Da li se prima zikr ako se izgovara samo mehančki bez razmišljanja o onome što se izgovara? Bismillahirrahmanirrahim. Pitanje ne dozvoljene, pitanje nek budi, nek kariš, jel ima nagrada za to? Jer većina nas, kad zikri, glava idi daleko sa djecom, sa postom, fala Bogu da je ti zikriš i koliko dvoj mogućnosti da budi dvoj srca budan, to je nešto bolje puno. Ali ja kažem, hoće li imati nagrada ili nemaš, inša Allah, imaš nagrada. A učinjaci kažu ovaj hadis od Aisha radijallahu anha koji bi bileži muslim, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao koji uči Koran i on je e, sposoban maher učine Koran, to je sa malecima. Sudnjega dana. Ako je uči Koran i njemu puno teško, ima dva nagrada, razumijeti. Ako je, pa šta su razumjeli učinjaci od taj hadis? Kaži koji uči Koran i njemu teško, pa kaži bismillah, kako vi kaži učiti, ne znati arabijski jezik. I adva si učili sufara, pa bismillah, pa alhamdulillah, pa kako vi učiti, a naravno ne razmisliš, jer tvoj samo cilj i trud da učiš kako treba, razumijeti. Pa koji uči tako i pokušava, ima dva nagrada razumjeti. Pa, ano, Koran je to i zikr. Razumjeti, najbolji zikr je Koran. Kao da ima, recimo, da gaš subhanallah, alhamdulillah, pa nek zikrimo, inša Allah, i nek pokošavamo da srca usjeta šta znači subhanallah, kad kaže alhamdulillah, to je više nagrada i boli, ali inša Allah imaš nagrada, Allah najbolji 28. pitanje Da li je istina da se ti šejh rekao da se ne smije otvarati mešćidi bez saglasnosti islamske zajednice Bosne i Hercegovine? Bismillahirrahmanirrahim. Sa počela problema sad. Oku mešćid ovaj, braće, ne mojiti meni ustaviti ova tema, da vas Allah nagradi. I ja sam ovdje u Egipu. Visti već, braća su počeli praviti mesđe daleko od meni. I kada su radili, nisu meni pitali, razumijeti. Oni su pitali neko, pa su krenili, pravili su, razumijeti, pa sam daleko od ova tema. Pa, im, pa ne mojiti meni oko ovo problemu miješiti, da vas Allah nagradi, meni gorka tema. Ko mesđe da, šta ja znam, neki stvari, ne volim da pričam. Nek budimo tako lijepo, lijepi tako i, pa Ne ulazim ja u tome. Da vas, rekao sam prije, a braća, mesečit koji je kraj, drugi mesečit, to i to i nije u redu. Kako bi imao magla i sad dovađam je odmah mesečit tamo i to i nije u redu, braća. Pa kažem, braća, hajde u, pokušavati gdje nema mesečit, gdje nema, ljudi nemaju mesečit da klanju, aj praviti tamo mesečit i nemoj da praviti fitna, nemoj da taj mesečit koristiti, da držite neke stvari koji, koji pravi zbrka, braća, zbrka mažumasa, razumijeti, to je meseč za Allah subhanahu wa ta'ala koju mi koristimo, da ljudi koji ne klanija, ne klanja, koji, koji voli Allah vjera, nek dođi, koji, šta je znam, na, na, na normalni način, ali kad budi nađiti neki mežba praviti, evo mi smo, ne, ne, pa, ne, meni nije u redu, da vas, ne, hoću da odanimo da ovo tema, da vas Allah natrati. Dalje. 29. pitanje. Da li se daje oko strance mimber.ba mogu nazivati murđijama? Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah al-azim. Ni, ni smije češće murđija. Tu su ljudi. Znamo gdje su učili. Slijedi put ahli sunnata ili džana'a ali to je reakcija od drugih ljudi ko su rekli to su takfirovci. Pa to kaže, to su, vi ste takfirovci, a to kaže, mi ste murđija. A stavili ste vraća druga u veliki dilema. A to je novotariste, to, a tako način, ma ljudi ne razumiju. Odali ih dovaj, to je murđija. A brat kad nije ga pitaš koji je murđija, razumijeti, ne zna. A koji je takfirovci, ne zna. Pa to je to i fitna koju vidi doživeti. Pa nada se da će mi, mi ćemo naći neki izlaz za ovu belaj koju vi doživite. Ne smijete, braća, da tako pričati. Juče su bili pravi braća, pa sad su murđija. Zašto? Jer je neki rekao na, na, na Facebook ili na neke stranica protiv nas. A to je braća, to je, to je Allah od vjera, braća. Haj se volite jedan drugi, nek budite prava braća kako treba. Ali nazivamo jedan drugi sa krupni riječ. Nisam zadovoljan za ovaj način. Braća Mimbar, brat Kuduzović koji vodi, to su Hajli braća, da molim Allah da njima pomogni i nagradu za njevtoru. Allah najbolje zna. Uh, eh, amin še da te Allah nagradi. 30. pitanje. Da li se ulema Saudijske Arabije može smatrati tagutskom ulemom? Audhu billahi min shaitan rajim. <laughs> To je ne znam šta će ja govorit vraća. Ma to i balaj, mi znamo gdje se dolazi, dolazi ovo balaj. Sve dolazi iz Beč. A vi znate svi da nam Allah sačuva. To je, to je balaj, pa mi znamo koji priča o stvari. Ti ljudi, neće reći imena, ne volimo Allah ne volim Allah da spomenem i mene, meni teško, jel to su ljudi, čovjek koji je načiru, ti ljudi bijao je dobar u Allah i prije, tako ja smatram, prije dolazi kod meni, pita za svaki sitnica, a sve je Allah došao čim smo dobili iskušenja nakon naša izručenja, došao neko iz Kuwaita pravio zbrka kod taj insan, pa počeo bla bla bla skrenu skroz. Ja tražim od braća, Tražimo od braća i sestra da molite Allah da uputi taj insan, bio i dobar u Allahi, ali i nije, pa da Allah uputi na pravi put i nas svi u Allahi. To i ni i krupne riječi braća, učinjaci to su, to su crvena linija koji, koji, koji mora da, da ni smiju tako pričamo. Kad nema hilafa, kad nema islamska država, to su naša amiri. Mi slušamo Naravno, mi nije ostavimo učinjaci u stipini postanici koji ne greši, ne. Ali kad ti ostaviš učinjaci u jedna korpa, e kažiš so od iska olama, to so ta guti, to je krupna riječ. Ili neke stranica, Allah salamat, prljava stranica, ostavi slika učinjaci, e kaži pozivači u džahannam. Ostavi slika Ibn Baze, Usaimina i ostalo, to su gori učijat. Ti ljudi gori od Haridje. Haridje nisu bili lažljivaci, a to su lažljivaci. Haridje imali su iskrenost, a to su Allah salamat, razumijete. Pa ti ljudi ni smijeti, kad znaš ti ljudi koji nazoviti učinjaci, ostavili svi učinjaci jedna korpa i, to, i, i grdi učinjaci, ti ni smije nazivati salam za ti ljudi, kao ne postoji, kao vidiš, kad ti vidiš, vidiš kao čovjek koji ima šuga, da bježiš od njega, jer od njega samo izađi smrad i bolesti. To je moj savjet za vas. Ali ja praćam, ne, ne pričam za braća iz Bosne, braćam koji dao, koji dolazi iz Beć. Braća iz Bosne, hajeli braća. A braća drugog ima priterivanja, to su, jeste, imaju greška, ali ne kao ovaj balaj koji dolazi iz tamo. Da vas Allah pomogni i nagradi, učuvaj tjezik učinjaci. U, u, u Asar koji Birži ibn Asakir, da mi su učenjaci e, k, e, otrovan. Ako i dira učenjaci, može padni na kraju u fitna braća. I e, vedli smo ljudi, Allaha mi vedli smo ljudi koji krenu ovaj put. Braća draga, hoće da samo cijeniti moj govor. Ja sam davno na taj put, a ja molim Allaha da, da, da, da, da meni učvrsti, da, da, da, da budu do kraja kako Allah hoće i da budu zadovoljan meni i vama, razumijete? Pa mi smo vidjeli ti ljudi, bio sa njima dugo vremena, znam kako on misli, znam njev učinjaci, zna koji ih vozi, šta oni radi, šta njev kraje, šta su radili sa njima, to su na kraju postaju kao šijat, tačno. Šijat, Rafidija počeju na takav način. Hoće da oni ruši islam, pa šta oni radi? Počeli su, hoće da ruši ashabu. Hoće da nije uzme od Buharija i od muslima. Pa neće tako reći ljudi, hajdi da to su bili nevalija, što ja znam. Počekli su ljubav prema ahlul bajt. Jeste mi volimo ahlul bajt. A poslije toga vidi šta su radili ashab sa Fatimom. A šta su radili sa šta ja znam. Vidi Abu Bakr Omar i šta su radili. Tako dali stepeni na kraju ti kažeš, eh, mi mrzimo ashab. Mi mrzimo Aisha. Mi mrzimo Abu Huraira. Mi mrzimo, ah, halas. A koji je prenio islama, braća? To su ljudi, braća. Pa to je njehov cilj da ruši islam i musliman. Ima kod njih ima tako namjera, ima koji tako, nije tako namjera privaran. Jer ja znam ime, ja znam imena i prezimena nekih ljudi među njima koji je privaran. Oni su i privarili, pa su pali u ta fitna sa njima da je molim Allah da uputi ti ljudi, a buditi oprezni od njime dobro, jer kraj toga ti ljudi, oni se bore protiv nas, ne protiv kaferi, pravi kaferi, oni ne se bore protiv kaferi. I isto to i znakovi Harižija. Oni dan i noć u njega stranica, njega knjiga psu i nas i priča protiv nas i takviraju nas. A vi sam vidio njega kako njelova snaga protiv kafe nema i to. Ne pričaju za džihad, ne pričaju za, razumiješ, samo bla bla bla bla bla, svake riječi, širk, kufr, tagut, širk, kufr, tagut i tako dalje, a na kraju Brat kaže, znači ja sam tako kafir, pa šta treba, mora da se kupa, šta je dalje, vaša hada, šta je dalje, mora da meni slušaš, u redu, ima ljudi koji, koji kaže, stalno voda na, na, na, na špored da budi vruća i oni svaki dan budi kafer deset puta, razumijeti. Pa moraš da se kupa, pa ja sam sa ka... To, to, to, je igra, to je igra vanja sa lava propisa, da to je nisu, nisu bili alimi. Nisu bili alimi. I nisu učili ilmu od, od pravi učinjaci. Dobro paziti od ti ljudi. To je moje upozorenje za vas, da vas Allah nagrađuje. sljedeće pitanje 31. Da li se za osobu koja je kandidat na listama neke od stranaka može reći da je kafir? Hvala Šta će reći Allah? Ma to je sad ima, to je dao sad u Bosna koja je došla iz neke magdisija i neki šta ja znam, koji ulazi kandidat u kace, bez obzira njegov nijet razumjeti. Ima neke razumjeti koji zove za sekularizam, ima neke koji zove za ateizam, ima neke koji... sve u jedna korpa, to su sve kafiri, a nije idi za hudaka vraća. Ima koji koji nazna razumjeti, ima ima propis za, za, za, za, za, za ljudima, kako da kažeš da ne zoveš ovaj kafir koji, ni, koji musliman razumije. Pa nije idi tako, to je kandidat koji djera koji izrazi islama, Ma ne ide tako već. Razumijete? Pa i nije u redu vas. Nije tačno. To vas Allah nagrađuje. pitanje. Da li se za osobu koja je kandidat na listama neke od stranaka može obavljati namaz i da li se mogu pozivati drugi muslimani da ne klanjaju za tom osobom? ar-Rahman ar-Rahim, Ja usjetim miris tako. Ako ovaj tema, ja sam čuo što se desilo sa nekim koji ne htio da klanja iza mudaris, jer do je bio kandidat. Šta je znam? Pa to je čovjek ne rekao da je on kafir, kaj pa to je opozorenje za njega, jer kako on bio kandidat. To je naravno neispravno. E, mudaris je, znam njega dobro, njegova braća znam, porodica, hajirli insan, doživio sa njim, znam, kad kažemo bio neki nosač, islam, u doba džihada mi ćemo slobodno rišiti i mudaris, bio desna ruka od Izabegović, rahmatullahi alaihi, to su pravi muđahid i, i, i izgled njegov, njegov ponašanje u doba džihad, Allahu akbar, Pa kad neki osoba koji je Allah salamat, koji i sad ne klanje, ne, ne može da ne klanješ za njega. To je dvoje stvari, ne neće smanjiti vrednost taj insan. A ne smije ljudi slušaju njega. To je mišljenja ni ispravna, udari ispravi, a ja volim da slušam njega u hudba. Čovjek koji sa istinom se deri. Nije se boje osim Allah. A ja sam daleko od njega. Šta hoću ja od njega? Ali ja pričam šta ja znam, jer ja približim Allaha da branim čast jedan musliman. Nisam klanio za njega, ja salam. Maša Allah, to će dobiti slika. Hoće dobiš a, neki pojenta kod ljudi. Ma to je ne valija. Ne valija, Allah. I ako mudarris budi kandidat za parlament ili za presjedništvo, ja će prvo ko će njemu dati glas. Jer znam ja njega dobro. Тој човек кој зна аманат народ. Човек кој беа на искушенија доста и носи ја терет од почеток до крај. Па не е справна мишленија и кланијат и за нега, а има правила уфик за памтиње. Кој исправен му намаз, негов намаз и за нега други, други кои клани за нега, негов намаз исто исправен. исправан. Значи, ман сахат салату или нафси, сахат ли гајри. ko je njegov namaz ispravan za sebi, ispravan za drugi. Allah najbolji zna. E, da te Allah nagradi, šejh. E, sljedeće pitanje, 33. po redu. Kakva je razlika između maturidijske i ješarijske akide? I da li se ova dva tumačenja akide mogu svrstati u akidu ehlu sunneta ol džemata? بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله دوبر بيتانيا يا ريت طيب ما شاء الله بلاتش سوتشي لدوستا توي نيش تليب شيش اشعريا ايما توريديا توي نيش تبيا داونو اشعريا جروبا سو فيزانو سو ابو الحسن الاشعري اتوي تشوفي كوينا كراي نيكو فيوت نفوستي سوي منهج إفراتي ونبوت أهل السنة والجماعة a Maturidija je vizan za jedan učinjak pod naziv Abu Mansur i Maturidi. A oni su pogrešili po neki pitanja, po pitanja Allahove e, atributa, sifet. Oni su razlikuju sa ahli sunna u neki pitanja u esma o sifet, razumijete. A ta a, e, grupa ima neki od njih koji više pretjeruju koji išao do kao džehmije. Ali tu i ni većina. Većina su, imaju neke greške, ali ni krupno kao ovo mani grupa koji su krenili kao džehmije. Pa ja sad moj govor vezano za ljudi o globalu Ašarija i Matrudije. Nije vezano za ova mala grupa ko su krenili stigli do kao džehmija. Ja ću reći fetva učinjaci u Saudijska Arabija koji nima e, odobrili šehe Gunaiman. Ja sam ponio sa mnom sad, kažu, bismillahirrahmanirrahim, Ash'arija i maturidija. Ako su, ako nisu pogodili istina u neki pitanja Allahov atributa, oni su od ahlu sunnati wal džama. Nisu od 72 grupa koji spomenuju poslanika, kad se u hadisku sam rekao da su vatri, osim koji pritjeruju od njih išu pravio kao džehmije. Ali ostalo Ašarija i Maturidija nisu takav, a oni imaju upravdanja u njihova ištihad, makar da su učinili greška. Znači, nastavim ja fetua. Kaži dozvoljeno da imati saradnje sa njima, da imati neki put pomaganja međusobno po dobročinstvu i dobra djela. A vidiš šejh Islam ibn Taymija, učio od puno učenjaci od Ašarija. On je učio njegovo znanje od mnogi puno olama od Ašarija. Čak on je se borio sa Memelik, znate Memelik, ja ne znam kako se zove kod vas. A većina ovaj Memelik od Ašarija. A vidiš vođa koji je poznat Nuridin Zinki, šehid, muđahid, junak Islama, razumijeti simbol Islama, bio Ašarija. Također, Salahuddin il-Ajubi, mi znamo koji svajao, svajao Bejtul Maqdis. On je Ašarija. Tako je spomenio šejh Zahbi u njegova knjiga Zijar Alem Nubele. E ostali puno od učinjaci i, i mnogi voža. Čak ima mnogi učinjaci, e, spomenut ću imena učinjaci Islama od Ašarija i Maturidija. Već vama i, i, reći imena, a bit će iznenadići mi. Od učinjaci koji su bili Ašarija, Al-Bayhaqi, Nawawi, Ibn Salah, المزي ابن حجر العسقلاني كنت ما صحيح البخاري العراقي السخاوي الزيلعي السيوطي شاك سفيكو سو tumačili sahihu al-Bukhari, razumijeti, ašarija, a o, ima još ostalo. A mnogi su imali korist od njehov rad. a sve su spomenuli njihova dobrota i njihova uloga u vjera. A sve su smatrali da imaju opravdanja od njihova greška, pa oni su bili muđtehidi, pa su pogrešili. Allah oprosti za nije. Čak al-Khalif al-Ma'mun, Khalif al-Ma'mun koji bio na čelu Abbasija, daula al-Abbasija, bio u Mu'tazili. Mu'tazili, hajde idemo da ne sad, ni sad pričamo za, za Ašarija. Ali kako da sad ovaj učinjaci spomenuli ovaj da kako da ponašamo prema ti ljudi. Bija u načelu muslimana al halifa al ma'mun, zapamtiti. A ovaj isto može da iskoristimo ovaj <laughs> za, za ovaj prošli pitanje. Il mu'tasim tako je bilo isto. Bija u džemije. A vođa islami, imami, imami, muslimani, alimi, nijedan rekao, ne možete da ne klanjati iza njih. Ne bojiti da se mor ni jedan rekao da ne smijeti da se boriti sa njima u džihadu. Jer je halifa koju nosi za sava džihad. Razumijeti? Nijedar rekao da ne smijeti se boriti sa Mu'tasim. Mu'tasim ovaj koji zadvorio imam Ahmad ibn Hanbal. Ali oni pravi velike hajra. Bitka na Amurija, sjeti koji je bio za jedna žena koji je rekla, o Mu'tasimi, a mi pričamo o tema, a mi ne znamo ko je Mu'tasim. Mu'tasim bio Mu'tazila, braće, koji je bio da Allah za riječ, odnosno Kur'an, je stvoren. Tako je bila, bila fitna velika. Tako je bio njegova vjerovanja tada. Ali učinjaci nijedan rekao, nismo ti ni klaneti iza njih ili ni se borati sa njima. A bio prisutni tada najbolji učinjaci. Neće vjerovati koji je bio prisutan. Bio al-imam Ahmed ibn Hanbal. Bio al-Bukhari. Imam مسلم الترمذي أبو داود علي بن المديني Jahja ibn Ma'in, a mnogi isto tako, od velikani, i tu je bio o, o, o, o, od velikani učinjaci. A nismo čuli da je jedan rekao, ne smijete da imate saradnje sa njima, da, da ne slijediti i šta je, da nisu borati sa njima. Koji fatva ovaj učio? Glavni za fakultet od džamija al-Islamija Abdelaziz Abdel Sattah. Glavni, e, e, profesor o مدينه كي مسجد محمد بن ناصر السحيبان الدكتور عبد الله بن الغنيمان كويبيو رئيس ذا اوتسيك دا فيرك ستوديرانيا والجامعة الإسلامية و سويسكا عربيا ريكا توي إيس براوان أوغوفر سلوشايتي آ نسمي مورا مسلمان دا بريفاتي I tako stanja još uvijek, da uvijek ima razmoleđenja među učinjaci, ali ne budi ovaj razlog da pravi razdor među naša srca. Zapamtiti ovaj. Braćam mi pričam mu zlatni govor, braća, to je ne moj govor, ja pričam sad govor učinjaci. Kako da ponačati, jer doći sad jedna pitanja, da kaži šta ćemo raditi, ovo je tako rekao, to kao ovo je napadni, ovo je napadni. To je, braća, ne valje ovaj, vidi, kaže šta je rekao šejih. Jesi, to je stan, uvijek, stanje u on uvijek ima neke razmoleženje među učenjaci. Ali ne smije biti ovaj razlog da budi razmoleženje među naša srca, srca, da vodi do neke mržnje u naša srca. Razumijete? Ja e, spomenio ovaj događaj koji bio sa shavima, kada poslanik sa stanom rekao, klanjati, e, ne klanjati i u Bani Qurajza, kada je bila bitka na Banu Kurajza. Pa oni u sput učio k Indija, vrijeme je k Indija. Prima neki kod njih kaže mora da klanimo odmah. Drugi kažu ne. Znači sa selam kirka da klaniti u Beni Korajza. Pa drugi su, ima neki koji klanija odmah, ima neki koji čeka dok su stigli u Beni Korajza. A poslanik sa selam od, eh, odobrio oba čin od oba strane. Završena fetua, a mislim da sve jasno Allah najbolje znao. Te Allah nagradi šeha ovaj, za ovaj ovako lijep iscepan odgovor. Idemo na sljedeće pitanje. To je 34. po redu. Zamolio bih u ime Allaha subhanahu wa ta'ala cijenjenog šeha da mi odgovori na jedno pitanje. Radi se o sljedećem. Prije nekoliko dana na jednom javnom mjestu sam naišao na daje Ahmedijske dave koji su dijelili javno propagandni materijal pozivajući ljude između ostalog i na njihovo predavanje interesuje me kako da postupimo u takvoj situaciji. Da li nam je dozvoljeno da to zlo uklonimo rukom jer riječu nema fajde ili jednostavno se okrenuti i ostaviti da nastavi raditi prezirujući to dijelo u srcu. Isto me interesuje i za Jehovine svjedoke. Bismillahirrahmanirrahim. Zaboravio je ti isto Araba Krešnje kod vas još. Ma ne samo to koji imaju balaj kod vas, vi imate svašta ovo je Ahmadija, to je velika zabluda koji svi učinjaci kažu da su kafiri, razumijeti. A pa to je, znate koji je ovaj ovo je Ahmad Mirza, volam Ahmad smatra da ima neki vjerovjesnik, to je Ahmad Mirza, volam Ahmad iza, iza naš poslanika sallallahu alejhi ve kaže da je Džibril došao kod njega i ima neki bodalište na dosta razumjeti pa ja nisam za neki promina rukom fizičkom jer ja znam ustanja vaš vodi do šteta nego koristi, više šteta nego koristi. Pa najbolji sa dokazima, sa mudrosti, pričamo ne sa njima, sa sve koje imaju zabluda. Nima koji zove za ateizam kod vas. Ma isto bude lešte. Zabluda. Nima koji zove, zove za svašta. Pa, ima, ja sjetim se, kad sam bio kod vas, bio jedna knjižica koji krije iza Ahmadije. A mi smo dijelili razumjeti. Pa sa hođa, sa dokaz mi pričamo sa ljudi. Isto za oko, oko jahom svjedoci, ja mislim da brat Musa Sanin priča dosta oko toga, možda ne pisu jedna knjiga, nađite neke cedi i pričati lijepo za, sa ljudima, najbolji, najbolji način da idiš preko ubiđenja. Da ubijedeš ljudi sa dvoje argumenti sa lijepi način, razumijete? Jer to su ljudi ne znaju bolje od toga. Razumite? Ne kažem da to je opravdanje, ali ja kažem ti si sad daja. Mora ponašaš kako treba prema ljudi koji imaju zabluda. A ja sam protiv nekih fizičkih promjena, jer vodi mi do velikih šteta njegu korist. Pa koristi neke leta, koristi neki knjižica, koristi neki riječ, šta ja znam. Nek dan i noć šire ti dava, razumiješ kako na, na, na, na najbolji način, jer je, jer je visti vaše stanje nema bolje od toga kako, kako ja znam da vas Allah nagradi. peto pitanje. Kako postupiti prema osobama koje u lemu, kao što je na primjer šeh Ibn Baz, ponižavaju sljedeći alim, pod navodnicima alima Ebu Mohameda El Mahdesija, koji obraćajući se saudijskom muftijstvu na čelu sa šehom Ibn Bazom, rahimahullah, kaže sljedeće. Allah vas je obrukao i tajne vam otkrio zabludjela u lemo. Naše jezike smo čuvali daleko od vas i nismo se vama zanimali, bojeći se po našu davu. Zadovoljavali smo se blagim upozoravanjem omladne od vas. Nadali smo se da ćete se već jednom povratiti, promijeniti, pokajati, zasramiti. Pogledaj El Kevašif El Pa buram šeha. Allah rahman rahim. Ja sam napomenuo oko toga prije. Završio sam oko učenjaci. Razumite, to je Makdisi i njegov ideja je samo za uništenje. Razumjeti. Šta je on zabrljio kod nas? Kod Arapima? A sad bosanac, ujedinac i bosanac i njega slijedi. I uzmi sad njegov govor, mjesto da bude zavaran kako Allah njemu podari da zna arabijski jezik da privedi hajrli knjiga. Pa on je sad privedi taj ružni stvari i širi među braća i ti ljudi pravili su veliki frka. Opozoravam braću. Od ti ljudi pozivači koji zove oko Mahdise ili drugi, ti ljudi ni smijeti slušati. Razumijete? To je, to je, oni su pali u veliki greška, neće reći nešto krupni, kako sam rekao, za ovaj izbeća, ali ja kažem, oni su pogrešili, oni smatraju to istina, to nije istina, jer ti ljudi ne znaju možda e, šta se desilo od nas, šta se posljedica odala, a ako e, oni još ne znaju šta je posljedica ovo, ti ljudi nemaju nikakav uspjeh. Nisu imali pri ni, ni, nikakav uspjeh. Nikako, razumijete. Pa sad ti ljudi, e, o sad bosanac, sad neki pojedinac je bosanac, baš da šira ovo ideje Marvama, neće vrediti samo jedna ekipa oko Bogda i, i, i, i to je nevalija i, i, i ne smijete slušati ti ljudi. E, oko, ja kako sam rekao oko Ibn Raza, oko učinjaci naša, razum, to je crvena linija. I koji odgovori za ti ljudi, neki muđtajit kao ti ljudi. Kad, kako smo rekli, kada je pogrešio Albanije, nismo vidjeli šejh Ibn Baz rekao, pogriješio si, ti si naš znači, veliki anim, ali dokaz je taj, taj na najljepši način. Ali šta je nek vas eh, otkriš, šta je sramota, šta je, to je, to je, to je, to je, to je veliki greška. Danas Allah se čuva o tome. Allah najbolje zna. Bismillah, 36. pitanje. Sad šejh ide jedno malo ovaj da kažemo lakše pitanje ovaj nije, nije iz ove teške tematike znači 36. pitanje kakav je propis klanjanja u obući? da li se prilikom namaza negdje vani skida obuća ili ne Bismillahirrahmanirrahim osnova da mi klanjamo u obući. džamija prije u doba poslanika sada ne bio tepik Ljudi ulazi sa papučom, razumiju, ili, ili, ili kakav papuč je ovaj. Ne znam kako se zove kod vas, cipele, šta je znam, obuč, obuč. Pa klanja u njima, razumiju. Ali kad ulazi mora da gleda, jer možda ti gaziš u neki na džaze. Pa ti gledaj. Pa kad nema, ti, ili kad nađiš ti samo, o, staviš tako u zemlje, razumije, čistiš se zemljom i klanjaš u njima. Pa kad džamlja, haj sad pitanje kad budiš, haj imamo sad jedan dan na igman. Znači ima trava, tamo ima, razumijete, ljudi klanjuju zajedno kad budi podne, podne namaz ili kindija. Pa kad bude namaz, klanjuju sa dvoje cipalice, dvoje obuče, bez, bez, bez problema, razumijete. Ne treba da skiniš. E, e, e poslani sa stranom, tako i njegova praksa i, i ispravan namaz, Allah najbolje zna. 37. pitanje. Da li je dozvoljno koristiti ženski dječji glas, na primjer 13 godina, u najavnim špicama za predavanja, učenja Kur'ana, radio emisije, reklame i sl. Bismillahirrahmanirrahim. Vidim da 13 godina malo varika, nađutim svima 9 godina, šta je znam, ali 13 godina sad je već velika, pa nek budi manji od toga. Allah najbolje. Jel nađeš ti neki muškarac koji je lijepi glas? Da ću samo džinsku. Da vas Allah pomoći. osmo pitanje. Da li je dozvoljno muslimanu da se bavi političkim radom i da osnuje islamsku partiju koja bi se borila za interese muslimana? Bismillah rahman rahim. <clears throat> da vam kažem istinu. Mi smo pre pričali oko glasanje šta smo radili o Bosni. Ali ja vam kažem mora da, da vidim da moj dužnost da primim šta mi imamo u Egipat. Mi znati da mi doživamo velike revolucija. Sad ja pričam sa vama i ljudi spavaju sad u trg Tahrir. Narod neće, kažu, ne damo više naša država, razumijeti, I hvala Bogu smo uspili da skinimo ovaj tagut i prvi safve ko su bili i za njega drugi red, a još ima neki repovi, razumijete, koji mi sad se borimo da skinemo. Narod, sav narod su krenili da, da, da, riješi ovaj veliki zolum i lopovlog i, i harama, to je prvatima. Drugo, kod nas koji bio, koji zove za stranka, za islamski stranka, to je bio ehvanija, razumijete. A ima salafija koji ovaj tema daleko toga odavno. A sad drugačije skroz. Ja mora da prenim, a ne prenim moje mišljenja, jer ja sam sitan, toliko ne vidim u sebi kompetentan da kažem dozvoljno ili ali ja prenim šta ima. Kod nas i mi doživamo Allaha, mi nešto lijepo jest, mi imamo revolucija, teška stanja, razumijem, oko materijalne stanja, ali u Allahi, mi smo kao narod, kao jedna ruka a muslimani sve skupi iz iz, iz učinjaci. Nešto Allah i mini i učinjaci koji mi volimo i mi znamo da nisu pripada neki a, politika, pol, a, e, vladari ili nije, to su iskreni učinjaci. Ših Muhammad Hassan, ših Muhammad Al-Maksud, ših Jakub, e, e, ših Abu Al-Huwajni, Abu Ishaq Al-Huwajni, to su naše učinjaci koji mi vjerujemo. I oni sad naravno imaju neki premijer da prema Ihvanija is. Pa jedna velika ekipa od Salafija su odlučili da pravi jedna je stranka koja će branit da traži naš islamski život. Pojavili su svi sad reklama, svi su kaži, gotovo nema više, nećemo ustaviti glava o, o, o zemlje. Mi ćemo praviti jedna stranka koja ćemo braniti muslimana, kojom ćemo tražiti naš prava, razumjeti, a ima jedan, ima nekoliko sad stranka koji ima sad, pravili su neke reklama za to, ima neki fadila, ima neki šta ja znam, razumjeti, a ima još nešto koji meni prenijela majka moja u prije dva dana, nešto koji nisam, meni drago ti rekao da, da, da, da, da, da ljudi za učenjaci, to je znak hajra, jer kad nađeš učenjaka skupi, hajerni učenjaci skupi iza jedne tema, Pa ti kaži, inša Allah, mi nećemo zalutati. Razumijeti? Pa ovaj naš, imamo jedan, uh, jedan hazim, to je čovjek koji je hajr insan. I on je jedan kandidat za prisjednik. Razumijeti? I koliko on ima dosta hajra, brada i priča za islam, i e, kaži, to je moj manhač, drage ljude. Jedan na televizija. E imali smo diskusija javno na televizija, to je nešto prvo ko smo doživili. A ja sam koliko minu je kad sam vidio da pokazali se stara, svi su sa hijabi i kažu, prvi put ti vidio, kažu, naša sestra, ovi, gledaj ti. Mi smo vidjeli ovo prije. Pa ovaj Hazim, maša Allah, dobar, a Abu Ushaq, šeha Ushaq, hojni koji je glavni sa Selefije kod nas. Rekao, ja taj insan njega ne znam. Ali Allah mi kad ja znam da imam ja jedna, jedan dova koji je priman kod Allah, rješi dovi za njega, da Allah mi mu dati uspija, a ja će riječi narod da glasaju za njega. Razumite, To su ljudi koji, ko su, to su naše amiri. Pa ja kažem, braća draga, u Bosni, hajde učiti. Hajde, ne, ne se skupi vaš učinjac. Nek praviti jedna komisija. Ljudi koji imaju ljubu mora prima islam. Hajde ostaviti vaša tema na sto i razmatrati. Mi nismo toliko imao pretirivanje da svaki čin kažem to je kafer, to je murtad, nismo takav, razumijete? a iza nas ima očinesku, mi pitao mi. A iza nas nisu djeca kao koji pitaju ova ili ona, ne. Ustavimo, ja, ja vam kažem, draga braća, o Bosnu. Hajde, koji mi ni pitu. Hajde, nađite nek sjedi hajerli braća, ahlu sunna, ostavite tema na sto. Ako valja da ima stranka koja će braniti vas, koji će dođi u parlament, kad neki kaži ne smije žena da ima nikab, ne kaži za će bi usta. To je naša vjera, ne damo razumijeti, ali kad nema niko koji brani musliman, šta će reći da li? I šta će raditi braća? E, eh, to je haram, to su kafir koji radi tako. A šta je sljedeći čin? eh, mora borba na Allahom putu. Ma bratarča, draga, ma učiti kod nas. Mi smo na taj put 50 godina i vidi smo kraj ovaj put. Kraj ovaj put ne ide do, do usmija. To je treba velika vojska koja može tako raditi. To je nešto, to je kao jedan mrav kreni prema slon. I sve politika ne u, u naša strana. Sve su ne kafiri, sve su koji samo zvani muslimani protiv nas. I ne znaju šta mi hoćemo. Pa su postupili protiv nas bukvalno. Pa ja kažem, vidite šta je najbolji način. Ne dam ja fetu oko toga, ali ja kažem, sjedite lijepo. Ako vaš korist da slijedite naše učenjaci, hajde slijedite ako vaš korist da dođi a, neki od svaki grupa kod vas kao pristavnik, nek dođe kod meni ovdje. Ja ću ja u ima Allah pravit ću sastanak sa ti učinjaci da sidimo lijepo sa učinjacima našim. Da ostavimo tema, jer znate Egipat to je najstari ljudi koji je ra, na islamski pokret. A to je sve mora da priznaju. Alhamdulillah. Pa nek, ako hoće da dođe kod nas i priča o kovo tema bujrum, ja sam spreman za sve koji za vas, za vaš korist. Allah najbolji zna. Allah te nagradio, šejh. E, sljedeće pitanje glasi, koliko, 39, 39. pitanje, koliko meleka nosi sada arš? بسم الله الرحمن الرحيم četvorca koju nosi sadaš, a od sudnjega dan osmorica. Allah, to je, to je najjači mišljenje kod učenjaci, Allah najbrizna. Četrdeseto pitanje. Kako postupiti u situaciji ako se nekoliko osoba nađe na mjestu gdje ne mogu sa sigurnošću reći gdje se nalazi kibla, pa se pritom i raziđu u mišljenju na nekoliko strana, da li će uzeti jednu stranu i zajednički klanjati džematu ili će svako klanjati za sebe okrećući se tamo gdje misli da je kibla? Bismillahirrahmanirrahim. Uh, k- prema prima kiblatu i šart za spravnost namaz. Znači mora da okrenu prema kibla. Ali učinjaci pravi razlika između čovjek koji živi u mjestu gdje ima muslimana koje može pita, pa taj čovjek dužan da vrši njegov mogućnost da pita i da klanja. E, I, i ako iskonta posto toga da je on je pogriješio, mora da naklanje, razumijete? Ali koji živi u mjestu i kafiri koji ne može da zna i teško da zna razumjeti, pa nik koliko njegov mogućnost da se trudi i klanja i taj insan ne dužan da naklanja ako iskonta da je on pogriješio. A ne treba razumljeđenja, ovo je ekipa zajedno, nek, ne znam gdje živi, ako živi u Bosna mora da pitaju, razumljeđenja. Ali ako sad oni sad u, u neki mjestu gdje žive nevjernici, čači, kako da znači. Ali sad, ti kad, ti kad čovjek, ti si kao čovjek musliman koji je klanjač, uvijek imaš bausala, ne znam kako se kaže, ima neki sad koji pokaže kibla u, u koju su pravili japanac. Smiješno, Allah, gdje je musliman da pravi ovaj. Pa Monika, imaš ovaj sad, jer ti tako toliko putuješ, tebi ne teško da imaš ovaj koji ima sad si džada u Saudijska Arabija, koje ti samo čim dio staviš na zemlje, da zemlje ti znači gdje je kribla. A da kažem, kažem propis, koji je živi u mjestu gdje ima musliman, mora da pita i mora da klanje kako treba. A u mjestu gdje nema muslimana, toliko nije mogućnost da klanje, da Allah primi od nas i od vas. 41. pitanje Da li je dozvoljeno na kraju učenja Kur'ana reći sadakallahu l'azim, a na kraju hadisa, citiranja znači hadisa, sadaka rasulullah? Bismillahirrahmanirrahim. Ako navika, to je ne od praksa, nije, nema osnova od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa je to i bidat. Ako jednom tako nema vezi, ali ako to je praksa da svaki, na kraju svaki učenja kaže sadaka Allah razim ili nakon učenja hadis sadaka Rasulullah, to je bidat. Allah ne bože. E, 42. pitanje iako si šejh odgovorio već na ovo pitanje ali s obzirom da snimamo mi ćemo inšala postaviti pitanje, pa ti samo kratko znači, ponovi. Može li se ući nužnik i obaviti nužda, a da tom prilikom u džepu imamo mobitel ili MP3 player na kome je snimljeno učenje Kur'ana? Bismillahirrahmanirrahim. Rekao sam, a, mobitel koji ima Kur'an ili MP3 nije isto kao Kur'an koji ti nosiš, jer to je nema u njemu sakrivam kod njega ovaj glas Korana. Nije u njemu Koran kao papir, upisan na papir, pa to je šejh Munadžid rekao ne, nema smetnja oko toga. A ako imaš papir koji ima spomeni Allahove ima, ali ne ima Bismillahirrahmanirrahim, šejh Hosein je rekao ostavi dvoje džip i sakri. I na takav način nije haram. Allah najbolje zna. Allah ti nagradi šejh 43. pitanje Da li se može učiti na primjer sura Jasin ili Hatma za umrlog A, jer mojoj majci je supruga jednog daje objasna da samo dobra djela se vape može pokloniti umrlom pa da se to malo detaljnije objasni je li vam jasno pitanje Bujruć Bismillahirrahmanirrahim učinjaci Šeći surat Jesin ima dosta hadisa oko toga, pa je to i slab hadis, razumijete. Slab hadis dajev, razumijete. A, a što se učinja Koran tako u globalu ili hatma, šta je znam, učinjaci imaju razmoloženje oko toga. Jel savab od učinja Koran ili do mrtav ili ni. Pa što, ti, što se tiče učinjaci koji kažu da jest savab ili do mrtav, to je Abu Hanifa i Imam Malik, a neki пријател, учењаци од Шафеј, кој следи мезхаб Шафеј, разумете, а учењаци, други мишљенија, кои кажу да ни саваб не иди до мртав, тој е имам Малик и имам Шафеј. А јачи мишљенија да саваб иди до мртав, учење Коран иди до мртав. И рекао, исто и ово мишљење шех Ибн Васаимин, рахматуллахи алейх. Разумите, значи, јачи мишљенија да иди саваб до мртав, они се правили аналогија, па кажа, ако садака иди до мртав, ако дова иди до мртав, па савап Коран иди до мртав, разумете? Сак Хафиз Ибн Касир споменил во негова а, книга Албидаја во Нихаја, каде када а, умру шејх Ибн Тајмија, рахматуллах алей, о ноќ неделја 20 Дулкајда, они умру о задвор, он био задворен u Damasku jedna kula. Pa došu veliki raja, kad su čuli da je on umru, pa su dozvoli da ulazi kod njega. A prije gusol za njega, sjeli dosta, razumiješ, ljudi, učili puno Kur'an za njega, razumijeti, e, kod njega. A kada je bila džanaza i bio veliki galama, puno plakanja i dova, a ima dosta raja, su učili dosta hatma za Ibnu Tajmija ali mora dodatak za to. Ljudi ko su kaži, ko su rekli da savab idi do mrtav, kažu, ali to je mora biti u ima Allaha, ne za para, razumjeti. Pa ako za para neće imati savab od toga. Allah najbližnije. Četrdeset četvrto pitanje. Da li nam je dozvoljen etanol u lijekovima nekim ili recimo masti za noge, reume i slično? Bismillahirrahmanirrahim. Vidite, braću, što se tiče lijekovi, razumijete, ima neki lijek odmah od vinu, od, od, od alkohola, razumijete, to je koji pravi da čovjek kao pijen, to je haram ali ima neki lijek koji izmi, uzmi nešto malo puno od alkohol, a ostavi na nešto drugi. Razumijete? Pa to je sad posto za nešto novo. Jer nećemo reći da ovo je vezan za hadis koji je rekao, od Muhammada s.a.v. koji je rekao, ako budi ti pijan od, od velike količine od ovaj, mani količina od njega harama. Razumiješ? Razumijete? To je za jedan totalno razumeš, alkohol totalno koji previše čovjek da budi kao pijen. Ali kad uzmiš nešto od toga malo, a ostaviš za veliki količina od nešto dozvoljeno, to je nevezano za taj hadis, pa prema tome to je dozvoljeno. To je fetvo Ibn Usaymi, rahmatullahi, razumijeti? I ako maste, to je zabranio piće, ne zabranio kao budi kao maste ili kao kremat za rauma, razumijeti? I kaži učinjaci znači za ovaj e, sirup, recimo, razumijeti, kaži to je poput voda kad pala u, u, u, njoj, u njoj neke nečistoće, nešto malo puno, koji ne promijenju ništa od vode. Pa to je propis da je, da je čista. Razumijete kako su učili u fih. Kad pade ništa sitno puno u, u, u, u vode, razumijete koji ne promijenju njegov ukus, njegov izgred, njegov miris, razumijeti, pa to je nećemo ništa da nečisti. Pa prema tome, ovo je dozvoljena bez dvomlja, a Allah najbolji zna. 45. pitanje. Je li nam dozvoljeno jesti proizvode u kojima ima želatin, a ne piše da li je životinskog ili biljnog porijekla, znači piše samo želatin. Bismillahirrahmanirrahim. Dobro gleda i ovo slatkiša ili šta je znam ovaj herenovka ili ne znam šta je to. Ti pogledaj od koje država došla. Pa mi znamo država koje koli, da koje ne koli. Ti recimo kad dobiš od Egipat, recimo neki konzerva ili neki slatkiša, koje piće žilatin. Ti jedi bez problema. A ne piće halal, jer mi kod nas ne treba pišemo halal. Razumijete? Ali kad dođe od neki zapadni, razumiješ, mjesto ili, ili neki država, koji ti znaš da tu država ne e, koli, razumijete? Pa to i naravno nećemo jesti. Razumijete? I bolje čovjek da, da, da da bude daleko od haram koliko njegov mogućnost, da, da Allah bude njemu zadovoljan. Allah. E, ima još nešto halaliti. E, ako od ahlu kitabija mi jedimo da vi, vi e, ako ima neki ahlu kitabija koji koli, razumijete, pa vi, mi jedimo, jedimo ovaj, razumijete, ako neki prizvodni, recimo, od neke država, a mi znamo da oni koli, razumijete, mi jedimo, jer i po iđma učinjaci da nije u mjestu i halal za nas nećemo osvasa oko toga, Allah najbolje zna. I 46. i posljednje pitanje glasi ono što me najviše rastužuje i zbunjuje ova podjela među braćom i dajijama. stvarno ne znam koja je skupina na istini i pravom putu da li dajije, poput Safeta Kudzovića Pezića Elvedna, Zijada Ljakića i ostali ili Idriza Bilibanija, Nusrta i ostale skupine pretpostavljam da ste i vi upućeni u ovaj fesad koji vlada među njima da nam Allah popravi stanje ummeta, amin. Ja stvarno ne znam čija predavanja da slušam, čije fetve da uzimam, jer nemam puno znanja, nažalost, pa, da ga, tra, pa ga tražim radi Allaha, alhamdulillah. Allah vam podario svakog hajra, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ja ne vodim imena da spomenim ovdje, razumijete, braću. Ali ja kažem kao uvod za odgovor za to, El imam Malik je rekao, to je stvari vjera, pa nek svaki od nas da zna odakle uzme njegova vjera. Pa kad vidiš u Dunjalog kako stvari kod nas jasno, a o vjera toliko smo imali neki, naznam glupost i šta je znam. Od Dunjalog dobro ljudi znaju koji je specijalac. Kad ti imaš neki imetak, praviš neki, hoćeš da gradiš nešto veliki ili šta je znam, ti kažeš, meni treba praviš oglas, meni treba inženjer. I mora da ima skustvo u 15 godina i nek meni pokaži kako njegova, njegov radi šta je radio prije. Jer to je, će praviti neki most ili neki iz, izgrada, ako ima neki greška, to je katastrofa za stanovnici i ne razumijeti. Pa to je u Dunjalog. Kad budi dvoj sin bolestan, ti njega vodiš do specijalac. Neće vodiš njega do, do neki veterinar neće voditi njega nego neke medicinska sestra, jer to je pitanje život djeta. Razumijeti? Ali u vjera mi pitamo svakog. A draga braćamo, što ni u vjera ni pitamo koji taj insan da mi zalutamo za njega na kraju kar je pogreću sam halaliti braći. Ako, ako, ako to je mu'min, a većina, ala salama, pa ja kažem, braća draga, ja hoću specijalizam. Ljudi idem u specijalac da pitaju. Razumijete? A oko ove, ove stvari imati dilema velike Allah i nebija. E je neki na pogrešan način hoće da riješi problema pa pravi frk mađu, mađu ti ljudi. A, pa, da, te ka, da vam kažem, nemam rješenja za to Allah, nemam rješenja, to je, to je, to je meni boli, a teško da, da, da, da nađem neke rješenja. Koga će ti slušat? Idite kod mimbar, brat, ili, ili, ili sestra koji je razumjeti. To je, vidim, to je najispravni ljudi razumjeti. Slušati i razumjeti. I da vas Allah pomogne i nagrađe. Allah najbolje. Šejh, eh, selam alejkum. Halali ovaj htio sam da te pitam, imam jedno pitanje, sad je jedan brat poslao, a vezano nešto za liječenje, ovaj, pa sam htio da vidim da li bi postao mogućnost da samo na to još jedno pitanje odgovoriš. I ima jedno, onako drugo pitanje, to, ćemo, to, to ti inšala, prvo se s tobom čuo malo, pa bi onda inšala da vidim šta kako odgovarati na to pitanje. Ali to drugo pitanje nije nije javno pitanje uopšte. Znači, ovaj, znači, samo ovo jedno ako može. E, dobro. Znači, e, pitanje glasi, dobro. Salam alaikum, da li je dozvoljeno stavljati na pluća svinsku mast djeci koja imaju branhitis? Allah vas nagradio jer su mene pitali, a ja nisam htio da odgovorim. Znači, ovo je 47. pitanje. Pa, jesi li dobro razumio, brate, će ih imati. Hoću ponoviti još jedno pitanje. Še ih trebalo ponavljati pitanje. Ne treba. Dobro, bujrum. Bismillahirrahmanirrahim. A što vidiš do svinijski je ovaj mast? ma maša Allah ime mast od koze. Moje djeta, kad sam bio u Sarajevu, kad ima prunhitis i upala pluča, mi smo uzeli jedna krpu, pa ostaviš na njega a, ovaj mast od, od, od kozi, a maša Allah, koza kod vas, ne znam šta jedi, maša Allah, nekih trava koje Allah dao njemu, neki lijek od, od toga. Pa a, ako možeš da odališ od ovaj nađasak bolje, ako samo ovi rješenje za pronetis, razumite, to je to je nešto drugo, to je sad nužda. Ali ja kažem, jer to je ne za, vi ne jedite, ali kažem, ako imamo nešto boli, a ne koristimo ovaj, od kozi, a ja tebi uporučim, tako sam radio sa moj sin, hvala Allah, Allah ne mogu podari e, lijek, a počali ga da mora neki, kako se zove, e, zaboravi, treba da nešto diši, kako, e, ima neke, mora di brzo da, da, da, da, da reagovaš za djeta, da ne idi do upala pluća, da vas Allah pomogne izliči dvoje djeta. djeta. Amin, ja. E, da te Allah nagradi, šeh, ovaj, na kraju ovog Ja molim Allaha subhanahu wa ta'ala da obilato nagradi našeg brata šeha Imada El Misrija e, obilatom nagradom za sav trud koji uložio da se evo sa nama druži tri i pol sata. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da obilato nagradi i sve one koji su učestovali u organizovanju ovoga kao i vas koji ste prisustovali u zaista lijepom broju i molim Allah svona tala da svi zajedno ovo nađemo na vagi naših dobrih dijela onda kada nas kada nam to bude najviše trebalo draga braću i cijenine sestre s ovima ako Bog da završavamo ovo naše druženje sa šeh Imadom uživo uz jednu napomenu ako Bog da da ćemo uz Allahu svantala pomoć bi trebali, ako Allah tako odluči i odredi i omogući nam tehnički da izvedemo sve to, da se ako Bog da e, družimo već 24. jula, e, kada je u Saraju, znači na planini Igman, na velikom polju, se organizuje jedan da tako kažemo već tradicionalni izlet već više godina zaredom se organizuje taj izlet za braću iz cijele Bosne i Hercegovine na koje se okupe jeli, braća i eto, druže se u ime Allaha s.w.t. i bude prigodan program kako vjerski i tako jeli, i za djecu program i sportski i tako dalje. U okviru ovog ovogodišnjeg kobog da programa u planu je da budu dva obraćanja. Prvo obraćanje će biti nakon podne namaza i po, pravi, po jeli, tim protokol kako je planirano trebalo bi da bude tu magister Zijad Ljakić. A nakon toga, znači nakon obraćanja magister Zijada Ljakića, ovaj, imat ćemo mogućnost najvjerovatnije pokušat ćemo mislim, da obezbjedimo znači imat ćemo mogućnost da nam se šeh Imad obrati u 2.15 sa jeli, jednim obraćanjem braći koja budu prisutna na tom skupu mi ćemo inšalav tala eh, to nastojati da prenosimo i u sobi tako da ako Bog da o tome svemu ćete još malo detaljnije biti obaviješteni kada dođe za to vakat. Ovo je, inša Allah, jeli prva otprilike, to neoficijalna još najava, a detalje ćete ako Bog da dobiti uskoro.